ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko dutegerezwa kwitwararika amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka umwe n'igice tubahaye urucanco rwo ku mwaka n'igice tuzoba tubakingiye ingwara z'agasama rubeol na rudadaza abadasigana umugambi w'ipironi barongowe n'uwitwa izora imbayahaga bagiriza indongo z'umugambwe w'ipironi urongoye na aberi gashatsi kunyonora amatungo y'umugambwe ku ruhande rw'abayoboka aberi gashatsi nabo bati abo bantu n'abashaka kujuragiza abanywanyi b'umugambwe w'abadasigana ipironi muraje kubyumva muri ano makuru abantu batatu nibo baguwe ko n'umusozi aho naho ni mu ntara ya bubanza ahitwa mu kibyuka igikorwa cyo kurondera abaguye ko n'uyo musuzi kikaba kiriko kirakogwa nayo mu mavuriro n'ibitaro bimwe bimwe ngo hari abaforomo n'abaganga bafata nabi abarwayi abakenguza amateka bakanigura iyo nyifata aho basaba umushikiranganje w'amagara abantu gukebura abo baganga gucana yandi y'amagara abantu no musi tuja kuba yagira kwijanye n'ingaburo insanganyangaburo B Ano makuru tuyahere mwijanye n'ivy'amagara y'abantu abakenguza amateka baranigura ingene mu mavuriro no mu bitaro bimwe bimwe hariho abaforoma n'abaganga bafata nabi abagwayi bahamagarira umushikiranganji abajejwe kusaba ko buhindura iyo ngendo umushikiranganji nawe akavuga ko batekanya gutanguza ishure ryo kwakira neza abarwayi ariko imbere y'uko ivyo biba ngo bazotanga impanuro zo gufata neza abarwayi ni mu gihe kuri uyu wa kane umushikiranganji yari mu nama nkenguzamateka aho hari kohemezwa integuro y'ibwirizwa rigenga imiti n’amamangazi n’imiti mu Burundi ni inkuru twateguriwe na Gerard Nibigira Ichegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ni Seniyo Ngabo aranegura ingene umugwayi afatwa nabi iyo agiye kwa muganga agasaba umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida guhimiriza abakora mu gisata c'ubuvuzi guhindura ingendo. Gahi wacu hari ikintu maze kubona ngira n'abandi baramaze kukibona. Giye kwa muganga uraba stress. Gishika harya muri triage baraba ko ufise mituwere canke ugasanga umuntu akwishura nabi wagenda ukanyweye firimiyeri akujana kwa muganga akagufata nabi washika kwa muganga mukaba stress abantu bamaze kwivuza i buraya canke muri aziya canke ahandi mu bindi bihugu biteye imbere ugiye kwa muganga barakwiyokipa wewe ukumva kuba kumese yareze umuganga akaza kukuraba akakuyagisha ariko ino bakagomba kugustressa ukaba stress nagomba ndabasabe muzobwire abaganga kuko murabajejwe bamenye ku yareze umugwayi agashika akavuga neza ingene agwaye bakam bakamwakira neza bakamuyagisha ntagende afise ubwoba kuko hari abagenda bafise ubwoba n'ivyo agwaye ntabivuge neza umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana yishura ko bagiye gushiraho ishure ryigisha abo mu gisata c'amagara y'abantu gufata abagwayi neza bashireho n'amategeko ahana uzofata umugwayi nabi ariko kandi ngo bazobandanya bahanura imbere yuko ivyo bishikwako kwakira rero neza abagwayi hariho ibintu byinshi tuweza guhindura neza n'ibyo rero ikintu cya mbere ni uko twebwe nk'umushinga dukwiye gushyiraho ekore porofesiyoneri do sante ni ukuvuga hajya vyose bifira kuri akeye dushire ekore porofesiyoneri do sante tiwe kubiza gushika mu w'icenda ntubandare akeye kwa muganga nk'akazi bakira neza umurwayi gute hanyuma nawe uti wewe urashobora kuba umwambiransi nabajya basanzwe batwara ambiransi akaronka seritifika akaduga uretse ayo mashuri hajyeho na code de la santé et de déontologie mbega umuntu afashe nawe umurwayi hanwa gute kare ashobora ati sanction administrative rero bica bisaba yuko hajaho itegeko tuzozana ngaha ati urarekura ibiwi mugu ibi ukosheje naho uhanwa uko umurwayi arafise uburenganzira yo kwitwara bwa nta byari bihari mu kurindira rero kugiye gusubira duhanura kugira ngo tugerageze twakire neza abarwayi mu kurindira yuko dushyiramo ubundi buryo umukuru w'inama nkenguzamateka Riveriano Ndikuriyo nawe asaba ko n'abakora mu mahoteli no mu bubare nabo nyene bo kwiga kwakira no gufata neza abakiriya kandi bakanagira isuku nk'uko biri mu bindi bihugu igitega Jean Nibwira ku radio isanganiro tukengurukire Gerard dukubitire mu ntara y'ubanza havugwa abantu batatu bahitanywe n'umusozi wakorokeye mu ruzi mu kivyuka aho ni muri komine ya Musigati ntara y'ubanza nkuko mu gipolisi gikinga impanuka kimenyesha musanira komine Musigati we yavuga ko bataramenya neza igitigiri c'abantu bahitanywe n'uwo musozi akaba ari kuri uwimana abakorera wa ba Croix Rouge abapolisi bakinga impanuka hamwe n'abarongo intwaro bariko baragerageza kurondera abagwe ko nivyo bihomoka ni nkuru tubaza Space Caritas kabanyana ibubanza umuntu umwe yari asanzwe akora ku ivuriro ryo mu kibyuka muri komine musigati niwe amaze kumenyekana ko yaguwe ko n'ibyo bihomoka byavuye ku mutumba gashinge hari kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba abari hafi bavuga ko bagerageje kumukurayo biranka babonye ibihomoka bibandanije bimanuka baca bamurekerayo nabo barahunga mu gipolisi gikinga impanuka bamenyesha ko iruhande y'uwo muntu hari n'abana babiri bari baragiye impene boba nabo ibijyanye n'abo bana babiri bari baragiye impene ngo ntibarabimenya neza n'ubu ngo baracarindiriye ko hagira ababyeyi bavuga ko batakaje abana jean bosco nduwimana arongoye komine musigati bwatsi baranamenyesha kandi ko kuva mu gatondo ko kuri uyu w'imana abarongoye intwaro abanyagihugu bo mu kibyuka abapolisi hamwe n'abakorerabushake ba croix rouge bariko baragerageza gukura ibyo bihomoka kugira ngo bakureyo abo byahitanye akanavuga ko imihana ishika umunani yaba muri ako gace yose bayimuye kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba spesicaritasi ka banyamusigati hadiyo isanganiro Tugushimire Space Caritas tubandanya no makuru kuri radio isanganiro ingingo zo gukaraba mu ntumbero kurwanya ikiza ca coronavirus zirubahirizwa muri rusangi aho twashoboye guca mu mashengero atandukanye kuri w'Imana nayo ingingo yo guhana imetero hagati y'umuntu n'undi biribonekeza ko itubahirizwa henshi muri ayo mashengero inkuru twateguriwe na Armel Mutore aho twaciye kuri uyu w'imana nko ku ishengero Eglise Vivante yo mu Ijabe imbere yo kwinjira mu rushengero abakristu barakaraba n'amazi arimo umuti eka n'ingingo yo guhana imetero hagati y'umuntu n'uwundi irubahirizwa kuko intebe zo kwicara ko zitandukanye ku ishengero Pentecote ryo ku ntahangwa naho nyene abaje gusenga barakaraba imbere yo kwinjira mu rushengero nayo kuvyerekeye kubahiriza imetero hagati y'umuntu n'uwundi ntibikurikizwa kuko abakristu bari bicaye begeranye kandi buzuye ishengero ahandi twaciye ni kuri paruwase Mikaheli Mweranda aho naho nyene twasanze hari utugu utwunguru two gukaraba dushika kuri umunani abaje gusenga bagahita bakaraba ariko icyo twabonye uko hariho bamwe bamwe badakaraba kuko ntawe hari abahimiriza kugira ntibinjire badakarabye. ikindi twabonye ni uko iyubahirizwa ry'ubutandukane bw'imetero imwe mu kwicara ridakurikizwa aho hose twaciye abakorerabushake bishira hamwe ryo gutabara imbabare Croix Rouge akaba aribo bafasha mu gushira umuti wa chlore mu mazi yo gukaraba mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza ca coronavirus mu nama yo kuri uyu wa gatandatu umunyamugambwe yitira umugambwe wa Rwagasore abona ko indongozi z'umugambwe iprona zarangije ibiringo vyazo tumukurikire Prona aho yindi migambwe yubatse ingoro nshashi mu kimenyetso cyo kwerekana ko uwo mugambi ukiri ku kibi abandi bobone zari zihari bariko baduteza camunara aho mwarabyumvise ntitwigeze twicara akibuka rwa gasore mugende muharabe uno munsi abahagutse bariko bahasigagira ibirimbi ariko uno munsi twari ko badasigana mu bimenya amafaranga yose amaze kwibwa n'abo bantu twaharuye amafaranga angana imiliyaridi indwi duca tugira n'ikindi cyabo ikiringo cyo kurongora umuganga w'agasigana y'ikorona mu iprona urongoye na Abel Gashatsi amesha ko akagwi kabitira umugambwe Prona tayindi ntumbero bafise hatari kujuragiza abanywanyi bo mugambwe mu gihe imirije amatora mu iganiro kwamesha makuru kuri y'Imana umukuru umugambwe Iprona shikiriza ko abavuga ko ikiringo cinzego zitwara umugambwe carangiye ngo nabatazi amategeko ntunganya mugambwe tumukurikire Abel Gashatsi ko rero n'ako kagwi kambaye ahaga kahisemo kwinjira no kwifatanya n'umugambwe senededefudede uri ku butegetsi ni uburenganzira bwabo icyo tubifurije nuko bororanirwa iyo bagiye umugambwe w'abadasigana iprona uremeza ko utamenyeshejwe iyo nama kandi uranegura n'inyifato y'uburongozi mu ntwaro bwa zone musaga komine yamuha hamwe n'inyifato y'umukuru w'igisagara ca bujumbura kuko ibyabaye uburongozi bw'umugambwe bwari bwagiye bubibamenyesha bunabereka ko iyo nama itunganijwe hatisunzwe amategeko umugambwe w'abadasigana iprona uboneyeho hashyizweho akaryo ko kuvunira akagohe abarongozi umugambwe w'abadasigana iprona uboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ivyerekeye uburongozi haba muri politike no mu butunzi bw'umugambwe uburongozi bw'umugambwe ko ku rwego rw'igihugu bwamye bushyira imbere umuco mu itunganywa ry'amatungo y'umugambwe wongeye kumenyesha ko n'ikiringo cy'uburongozi bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu kitararangira twisunze ingingo ya mirongo ibiri n'indwi y'amategeko agenga Insanganyangaburobe ya mbere nimwe muzifasha umubiri w'umuntu uguma umeze neza mu gihe umuntu yayifashe ku rugero rukwiye muhinga mu bijanye no gufungura na hafi Gilbert akavuga ko iyo nsanganyangaburo yo mugwi wa mbere umugwi Be ya mbere iyo yakeneye iyo umuntu ayikeneye mubiri bituma umuntu ata iyo yakenye nako mubiri ngo bituma umuntu atakaza ugukora neza kubwonko hamwe no guta ibiro buca nandi y'ingaburo y'uno musi twateguriwe na Isidore Habunimana insanganyangaburo be ya mbere canke be eh, mu rurimi rw'igifaransa izwi izina rya tiamine ngo niya nkenerwa mu kubaka umubiri w'umuntu umuhinga mu byo gufungura nankwa hafi jiriberi avuga ko abashakashatsi basanze iyo vitamine ifasha mu gukinga ingwara no mu gutuma ubwonko bukora neza vitamine ifasha mu yubaka ry'ubwonko igakinga n'ubumara cyangwa se ubucafu bushobora kwangiriza umuntu tutibagiwe yuko ari vitamine abashakashatsi basanze idasanzwe mu bijanye no mu gutuma umuntu umuntu agendana ikibazo cy'abasirikare bake b'umubiri cyangwa se umuntu agendana ikibazo cy'indwara zangiriza abasirikare barwanira umubiri turavuze nk'indwara ya sida eh, indwara z'umutima insuffisance cardiaque cyangwa indwara ya diyabeti n'inkurikizi zayo iyi ni vitamine idasanzwe basanze ko ishoboye gukinga ibyo ndetse n'uwo bamaze gushikira agaca akira byoroshye uwo muhinga avuga ko vitamine B ya mbere itabikwa mu mubiri nk'izindi tumenyereye iyi vitamine mu mugwi w'amavitamine hydrosolide fibre mu yandi majambo vitamine umubiri udashobora kubika ngo ushobore ko mu gihe runaka nicyo gituma biri ngombwa ko umuntu wese ategerezwa kumenya yuko ategerezwa kuyirondera akamayifata ku munsi ku munsi kugira ngo umubiri we ntushobore kuyikena vitamine B ya mbere ngo iraboneka mu biterwa byinshi birimo ngaha mu Burundi nk'isoya ingano ubushaza no mu vyamwa nk'imicungwe hamwe no mu mata hatibagiwe ibinyamavuta bita lesore ya jine mu gifaransa ngo mu gihe ibuze mu mubiri umuntu aragira ibibazo Gilbert nankwa hafi iyi vitamine B ya mbere iyo yakenye mu mubiri w'umuntu ishobora kugira ingaruka nyinshi kandi mbi tutibagiye mu bijanye n'ihubangana ry'itera ry'umutima eh, uruhe budasanzwe gutakaza ibiro gutakaza akayabagu eh, ubabare mu mitsi mu mapfunyiro ibinyanya amakrampe ibyo bita crampe musculaire tutibagiye yuko umuntu ashobora eh, gutakaza gukora neza ry'ubwonko iyo vitamine ikaba yashyizwe ahabona mu mwaka w'igihumbi kimwe na cumi na kabiri n'umuhinga Kazimire Frank yamuka ku mugabane wa Aziya muri bucana yandi kurikira umuhinga mu byo gufungura akazotubwira ku nsanganyamangaburo B ya kabiri canke vitamine B2 mu gifaransa Ni kuri yo bucanandi ijanye n'ivy'ingaburo duce dusozera ko ano makuru nkabansuye kubashimira mwebwe mwese mwaduteze amatwi nkashimirana Innocent bibona imana yariko mfasha muhinga bw'ivyuma Jean Dodier yarahagariye twese dusuye twifurize kugira umunsi w'Imana mwiza mu mwanya n'amakuru yanditswe rimenyesha makuru sangwa ikaze mwese murakoze amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru reka tubaramutse twongere tubahe mwiriwe bivana naho muri ko muradukurikirira muherereye ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahera ku itorokanizo ry'amakuru net press ryandika ku kamo gahamagarira urwaruka rukristo gushigikira ubutumwa bw'amahoro ngo ni ubutumwa bwatangiwe kuri paruwase kirisiti umwami yo mu kayanza mu ruganda rw'iminsi itatu rwahuje urwaruka rwo mu maparuwase atandukanye ya gatara muri diyoseze ya ngozi ko bwa patiri mukuru w'iyo paruwase nk'uko byandikwa na abp urwo ruganda rwatunganijwe ku civugo yezu kirisito yapfuye akazuka adufashe kubaka ekereziya y'amahoro ngo kari akaryo keza ko kwiyumvira ku mahoro no kwigisha uko urwaruka rwobana mu mahoro na cyane cyane muri kino gihe uburundi bwinjiye mu kiringo cy'amatora Munyigisho yatanze hugurwa urwo ruganda byandikwa kandi n'iryo tororokanirizo musenyeri wa diyoseze ya ngozi yahamagariye urwaruka kwirinda gushamirana kubera ibyiyumviro byabo bijyanye no kwemera ngo kuko Umukristu abereye ategerezwa kugendera ubukristu no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu nk'indero politike amagara y'abantu n'ibindi icyiyumviro cyo gushinga ibanki y'urwaruka ngo kigiye caja mu ngiro byandikwa n'ikinyamakuru burundu yeko hari kuwa gatatu igenekerezo rya cumi na gatanu ndamukiza uno mwaka aho Mukuru w'igihugu petero nkuru nziza yugurura ku mugaragaro ibikorwa by'ibanki y'urwaruka bije ku gikuru kiri musinzira ku mugwa mukuru wa politike gitega icyo kinyamakuru gisohoka ku ndwi ku ndwi cyandika ko banki bije izofasha mu bijyanye n'uburyo mu kurangura imigambi y'iterambere kugwaruka ruhurikiye mu mashyirahamwe n'amakoperative by'abarundi ikinyamakuru burundi eko cibutsa ko ba nyene imitahe muri iyo banki ari leta izotanga ibice cumi na bitanu ku ijana hamwe n'ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana bizova mu makomine imwe imwe igatanga imiliyoni mirongo indwi n'imwe umutahe rero ngo uzoba ari uw'imiliyaridi cumi z'amarundi nayo itororokanizo ry'amakuru ya bepe ryerekana ko mu gutanga akarorero umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azokuguruza muri iyo banki ikonti azobandanya acishamwe amafaranga n'inyuma y'amabanga yiwe yo kurongora igihugu nayo ikinyamakuru c'abigisha Ravador Rensenya kibona ko abaronse impamyabushobozi bashomereye boba ba mbere mu kuronka ingurane mu gihe ngo ifise inyungu y'ibicendwe kwijana nk'uko byandikwa n'ico kinyamakuru ako kigoro ngo kari kuba akaryo keza ku bihumbi by'abahejeje amashure yo kwiyungunganya gutunganya imigambi n'ubutunzi ngo barindire igihe kirekire ubuzi kubera ubumenyi baronkejwe ngo barashoboye gutunganya imigambi myiza yotuma baronka ingurane y'iyo banki ngo namwarige ibiharuro by'ikigo cy'igihugu isitebo byerekana ko ibice mirongo itandatu ku ijana by'abarundi bose ari urwaruka abo rero ngo nibo baba ba mbere ngo kuko ari bo bakorwa ko cyane n'ubushomeri ingorane ikomeye kuri urwo rwaruka nk'uko byandikwa n'icyo kinyamakuru cyitaho indero ngo ni uko batitaho ibisata by'uburimyi n'ubugenegene ngo kandi byari kuvamo akarusho kanini umuguse ndh ugejwe agateka ka zina muntu ngo uranegura inyifato y'inzego zimwe zimwe za leta nk'uko byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru net press risubiramo icegeranyo cy'uwo mugwi wigenga ugejwe agateka ka zina muntu ku wa cumi na gatanu ndamukiza turimwo aho ngo ubabazwa cyane n'ibitigiri by'umurengera birangwa mu mabohero atandukanye umukuru w'umugwi CNDH nk'uko bibandanya kwandikwa n'iryo tororokanizo ry'amakuru ngo yashikirije ko hari ugufungwa by'agateganyo bidakurikije amategeko aho ngo agashira uruhara ku mushikiranganje w'ubutungane uw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira iyo nyifati ihagarare irinde kunyura ibintu mu mabohero byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ijambo ryacu ry'intangamarara kibona ko ibice birenga mirongo ine na bitanu ku ijana by'abafungwa bafunzwe by'agateganyo ngo ari byinshi biteye ubwoba ufatiye no kukiza kiza Corona gihanze isi yose no mu burundi harimwo mu by'ukuri icyo kinyamakuru kirahesha kikagira kiti ingingo zarafashwe mu ntumbero yo kugabanya kwegerana kw'abantu na cyane cyane ukuja kuraba abafungwa ariko nk'uko bibandanya byerekanwa n'icyo kinyamakuru abakorayo nk'abanyezamu abakora mu gikoni ngo barataha iwabo bakiyunguruza bagaca hari abantu benshi ndetse ngo bakabonana n'imiryango yabo yamara ngo kugara ibohero byo ngo ntibikunda ngo kandi bishobora no guca imbuto abo bantu bari mu ibohero ariko rero nk'uko abisigura umukuru w'igisata cya onu kijerwa agateka kazina muntu ngo ni nkenerwa ko amareta afata ingingo ku bantu bafunzwe mu ngingo aba ariko arafata ku bw'uwo mugenzi wacu ngo birihuta kugabanya ibitigiri by'abafunzwe arangiza agira ati ihererekanwa ry'umugera wa korona mu mabohero coba ari ikibazo gikomeye akaba ari hano duciye turangiriza ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru Eline Bell n'ibigerenje nayo yabashikirije ndabifurije kugira ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha